Алмазов таврынным. Кил. Сомахиде чынсе каланы беквит. Мен давас теденезе, чуралны кедешкиха. Унда тедемеде тутлы, шандала кеде ажы. Шереде шығыр бегех. Хведер уяр. Шәржірлі типне вғатра Анатолий Алмазов инче шәрсеншен тұван келіне таврыншы Тунзық пуснебе шуралны ялдану мәрі, шубашкара дұқса кайры. Поезд юлашке вармандан ұтқынса дұқсан, выл вагон бір умне бұрзатычы. Тыван хула жіне аякранах тінгерзе пахма бұшларе. жерінже, савынышта, хурлықта пір харызақ капланса шықлінчіш. Поезд чарынны чарынман, выл перон жіне Вокзал хышин жиппечек сата керсе, шуры костюмне, шулдузанин тазатре, тазатря, плащипе картусне тазатса, чымадана чекре, вара автобуспа хулана кайре. Такшан айламра пытанзаларна хула, иги жол хушинче чугун жол станция патнелледе, едерне еннелледе, шубашкар дуизем деген игі жулі патне патнелледе, твалла хабарза үссе сарылса гайны. Унын тулашсыне чылай улжынна, шенельнне, Шабах тавал малдан хилех чуна шывах, тадада илемлерех, кымыллырах туйнать. Тватшар білік шірі хутлы жіне Алмазов пір келленсе, пір үпкелешсе бұқры. Выл да халичен шак шүртсенжен, де бұлен хватер ежін малас керченде. Хула варенелле, Пединститутын киві шүрчі земденелі шетсенін, унжірене хурлық чіпетсейлжі. Шақ тілде бір вады емралар атшы. Унайынче алмазып салам пібе бірлеміш худ чүптонычы. Халя гунда таялзаларыган емриде, әліхи қылдыр халдыр пүрчіде дешук. Візен вырыненче тывады худла кермен ялгыш саларадь. Уну мінче шага земе Мінчухлі ұлжыну бұлзай иртіне кенюндан бағулара. Ман бұрны шырады жанашқалақ шке. зай илчі алмазов. Шібірде бұрынны жухне волчываш хажа журнализм илзех тұрачы. Тыван ғулари, республикари ұлжынузіне аванақ плечі. Шабахалі, шав зіне күшран күрзан тілінмелі бек тілінчі. Алмазов чемоданне гостиницына хварчыде, Нимда виччен малдан Анна Ивановна хватерни керзе духма шутытре. Вара тротуар херебел рага газин айнбе, хула херенелле утре. палла наман ми урам дулли чубаган шуды ирце иртсе маржын зем, пурде ана хавасландарза, чун хавалне лендерзе ячеш. Эй, Теп азатизем хурлықлы юрызінже шеш азынна, перін үзімри шамрықсем савык юрысы вара ырлана таван хуламыр. Ага мен шерзинче пулнық хышын, санын шагалы урамузем, чендерлі чугун кебер үзем, лыпкада сулхын садузем куша илердейші, чуна лыпкашы. Илемлі янран, темірдадан чываш чілгі тунзықланы чірене ажашлать. Вой хужать, хавхаландарать, Эй, савна хуламыр, Нумай юрахывны майш не халах юраца юрлать, Анчах пірнешеш пельмешха, Агавал юры шак савак самантра Манашомра хранзаша шекленеть. Алмазов тіл не телендерзе, тіліндерзе, юраке юры хулень хулен әнерлезе Пиже чурже тілінжевіл хачат витрины умінчі чарынчыде, чурзе хиде яхын пер очыргашынешінех вларя. Очеркла унын тузень Семён Салановын чапла шінчен жырна. Талантлы пахчаш, хаюлы новатор, сад әшінші хыне евр паэт тені он берги. Алмазов уланы жемін тарлаза гайрем. Савынма мада кевешме де Талантлы хыне еврлі поэт. Пыжылдатривал хыяссын. Халичин жемені нигам талантлан деменчішке. Выл хыын юлдашы зінжен, немлі уйрым талант пады палыр затымасшы. Манагым мен ажаран, шкулда да, шарда да, консерваториреде, талант та талант дезем Хышпірде бұл дезім, калачыш, ағы халь, Демеже жол каялла сенже курынза иртне ядыма Нигам да астума хама Хамада тень палами бульжиш пуля. Урамба ирсе бұны жух париде сығылық сунаган бұлмаря. ебі паланы пәлнешінсім кундан кайса пәтні. Салғуллы шухышсыне парынас дезе Алмазов калех шавла тротуар жіне тұхре. Анжа хәлхінжі ана немде пашыр хебек савындар марем. Хастарлырақ. Хавасларах пул алмазов гражданин. Хыйне хый хавхаландарма тұрышрывыл. Хаваслы жин нихшанды пуш усмаш. Ага, Анна Ивановна нахилер. Халичень хаш сывласа гурман білвіл. Хуй гарзанда шинна балыртман. Мінлерек пурначы халешав ырыгымылы карчык. студент студентсіне хватере ярачи. Е, Эпі ұн бәдінже ынзыртран салам бетер бұлзан. Мінішкел тілі пулі чывара. Тень. Волхаледе институтра вренет пуля. Еден превренме прахны тек апаланас тамар дережи. Шабахта мінтірі ухмах шкебі. Халичин жавын жинжен негамранды ғытса пілме жұтламарым. Анна Иванна пулин жинжен де білме керлі. Тусы мұн батне Шыру да жырашы бұлі. Хыземде ғулана келсен кіргелеші бұлі. Телее тұнзықлан Анатолий, салам тіл бұласа пәдем чундан әмітлінзе, шухышпа шуры пүртлартны бек, шак вғыда ұтлану мая амзанчы. Ағывыл Анна Ивановна хватерне бірса кечі. Важават карчыкына хаваслын яланғи елі бе хайбе бірле абатланмачынже, Кухнера әліхебігек тәдем, ұжаланы зұған, кугарланны тёркай ержі, шунны немір шыржи, Анатолий гаджыға камылын тавдуза, малды бүліме иртріне савны институт рандаврыны сакет селаржы. Акы салам хаваслым келсекежі. Анна Ивановна ба тем калашса илжі, варахай пүлімін алықне яри ұшса, алық өмінжек чарын задыжы. Выл иге шырышы Йылдыр хура пушмакпа. Кывагачын кучы чичеклі кывак платебе. Анатолий, терехер, тілінзе де савынза. Шамрық шынным, кышта кучпа пыққалаза удас шурамра. Тені качы шуғышне сиржі. Алмазов хый азырға мазыр шабынны паламан шындан кажырау үйтреде, каллех пачырхи шухыш шері жіне үкре. Хыйн үрәмечебе, чундан келінзе малалла утрем. Анатолий? Тереде саламби хақлы сыне карчы келдестрен алка хупса Хер качы батне үткінашынчы бұлас, анжах именсе чарынчы. Алмазов тем ум батне бұрзадычы. Савныне ғыдалама тасра, тасыра, кучин көжінченші вахран пахреде, тахшан бұлзай итнене азайлсе, хыйде Саламбин пызы ква кучесенче шаплах тылых умыщи шимелги курынать. Гражданин, ышта керзе гайрар. Тезе хыттын чынне шуға шапутны кача шардақ сиктерже. Милиционер начи жек иране жіне керзе гайныне астударчы. Алмазов шәне тротуар жіне тухса кыш маря чарын задыжы. Шагында Анна Ивановна бүржі. Унжухне гунда жек иране земде, Тротуарда шак темеже хутлы шуртта çукчче. Мұн журдын аяк кинже пәрбетчен лараган шығана курзан, Алмазов савынза кайрре. Әлехи туза жана, инжана. Шак жа, Анна Ивановна хайхер чухне лартым дезе калатчы. Шавшыга хырза сен, хамындан гардихышне каймавығы шидет пуль, детчі вал шүтлеме юрада Шыған Шыған, типсе хыра сиде инчих маренде. Она шул херинческерне, элекренбе кашни ураба тенелі шаклатса, кашни жуна үречи шапса иртнерен, унын хырах ене такшанах чәлбеклензе, шыйрылза петнече. Халя, шакшені журдатуны чухне булас. Ана машина зем шакланса, силезе хушса хварным. Экскаватор жапса кирбеш зембе варалаза бедерне. Үтті евіш сенчен уйрым, тәлзір вырындал араганшыға хын хевел енче хырақ тұра чебешеш кыш сывланын Анна Ивановнын пәчік пүржі. Алмазов аманны шығаран ирттеде бұзық шурт хыжынче, шырма херінче лапчынзал араган пүрде азырғары. Кужарзал екен, аранақ тупрым, савынза шуғышлары Кардежінші ике качака хытны жереме кышласа жүрейді. Күлешсем. Шені жыл кашхине шамрықсембе ташланы ташланып пуленде пулінде. Тавчырза илші алмазов. Келгарды шапшарақ. Студент кызым пурны чухне хибек илемлі мар. Чичек еранезем тежок. Кухня ала кечереклетсе, Хылдыртатса ужылаган болны. Плита жүнмаш, шавынба тетім езырланны де, Ихра суханшы шеде шук. Келнішіна да ялан хилле аба чимечіне кен бұлмаря. Кыштақ тілінне качы, малды пүлім алық не жаккаря. Каллех негамда чынмере. Шалды темір кровать тагам еврын енышны шеш илдінже. Алмазов, хыне хирич камда бұлін тухаса кетсе кыштақ итлезе тәжіде каллех шакаря. Вара. Кеме юрайди? тезе! алыкауш сабақрем. Анна Ивановна крова чинже, пушне алжылыйбе чергізе, ватку алба піргензе А, Анатолий, кер-кер толя! Деревал ирік сірдерехін, хыйне чырмандарнышын бек бұлза. Авы шавында, арчашыне ирцелар, Шаврын шитріне пин каялла. Алмасов качыкын читреген вызыр алызине чымырдары де, арча жинел аржа. Упызы карча жинче тақшан пәчікнені жывырайшы, аза жылчывыл. Сывлығыр нажарлан жиман Иванны. Шаврынса шитрініп пен каяллах. Өмірлігек пырақса каядып терін бұл. Иреклей жүрем терін бұл. Шапла жав бұрынма білмесен. Эшмедінже ирікліде, ларма вырындавыр ларма Дерек карчык катчызмақ змахни қылғана жекмезір, вара пір хушычын мерем. Унын тулы бейжі типсе бірінне. Күжізем шалала бұтса кене, хайхи вырын зывлать. Чынах, карчыкын шадан урлан кардихышника сифитне. Пұшырханчы качым. Пүлімре сиве кымакана тақшаннынба хутманран, чәрі кирбет шырши керейд. Фику шулзі жіне тем тузан тузанларына. Хутран каса ерешлені чурече гаризем, сарықса, хуралза гайна. Кінеге хумалы шүлік пуш-пушах. Студентка зіне, хватере ямастырым, анны Ивановна. Студентка зіне, яманым. Хыдырақ кала, толя, илгейми булдым. Хуплан жығылғам. Чиргү чане айне кірзе ларзан да ұжылас Э, Э, міндерін. шок шук студент кызыне ярас мардерам. Ну май керлей мана, Ну май да пітеть, сағал да жидеть. Пен шук юнештер юнештергелетіп. Салам бибе, иксімірек лайық бұрына тымыр. Савны ятни үлсен, алмазов чырей кырдақ турем. Салам бейврензе бідерзе кайрим, Анна Ивановна. Он бехере теге күрәш жүгіндебі, величенде. мен херзен бехерешсе бұрынас тамар, халде бұрынас күнімзем шутлы үлштерім. Шавын баурық, студентка зене хват тре кертме Салам би манжан, тыван херім вырыннехче. Ун бала чухкун кун де сезінмеші. Эсі бур. Шав дири хитре хире Муза Музы пашық ландында, шич пусла хержен, шитміл хужық пулдан. Хай галашле, Ыржындан ырлах, узалынжен шырлах. Яға пыржынелар сайылтын. Асту ажам. Шамрықлық келесе, мұн жылба келет. Анжақ, бұрын мамай не білмезен, Бақ чулба ертсе ғаят вал. Әнен мана жынна. Езгітла әненешінех мар. Хумын кымыллыбех пурын заевтерешшін. Шыв барха, авжавынтан. Чей хураненчен. Алмазов карчыға самавардан бір курга шыл тұлдарса бажы. Ман камаллах пусайльне заначам Анатолий. Тере Анна пуш кургана каяла тұттырза. Хамда дақшанақ азырхаттым да, шарламастым. Кына бәлі бұлзан. Шавын жүхнек санахыды ятлас мән. мұнғымылықна бұлақ веренме бірақрын. Пұр егіл-ягыл шынбай шықланза, вайна педерден. Талантлы жын немле пызык әште думанны, халыға ұлдаланы бе, халыға шаратны бе пірек. Течі мандузым Соловьев композитор. Шыпақ вылгаланы бек бұлза дұхры денде санын ташта кайрында шухалтын саста бамарын. Таванхалах сыр композитор, юразар шапчак шеш течче йо. Билче, шел, кәтсе мере, Бейті курашынчы болзанна. Талантлы шамрак, шанжықлы шын, течче сан біргейм алмазовын чыри, калама жүк ұратса келчі. Вұл самантра, вады композитор хыне сірме кубыз халала запаны чухне каланы не аза елчі. Ундан шемен саланов саламби умінчех астударны де аза елчі. Асту Анатолий, вада композитор шанчыкне түрре мазан намыс варазана. Намыс пумазара. Ялан янырадыр десе халалан сірме кубыз халі келде, чыланды тузанба видензе падара шағын задырайды. Міне шкел ұры тусынчен ойрылдын, пәрите принжен лайықрақчы. Пәчік нені пірмай асынатшы. Мындарын хере, биде юрадачы бұлмала, хузезешінде марчы. Саламбитада мен азапланмаре жан. Әлі кавал, узал шумыр келес мен вас пулзан. Тыра була пәршемірзе, ангайдыр шедезе унашкал таза хере таза шебуш, пуза кюби тұхындарза, шығырды вар еттарза, таза уя шәв пәлетсіне хирішкіл думағалар ачеш. Унбе хербе келіштерзе савынза пурынма, ачаран пухна Оскар лежав. Курасыне курында. Ун те күраймын ачам. Каларе тейін. Азынын хавал хере осу бедичен. Хыпса жын загайны кайчы. Ним дечін мебілмере. кашни самахи ана суран жіне товар сапнан дуинчы. Сазарды хыружығы бар ана біре кепрешынса барахле, хевеллі гунда унжын тіксімленнебе көрінже. Але, кача духаденде. Керек арчык. Валерий кашы тупынса таврынна. Салам безен районінде әмті сыра Саламби патне келе келеттеші. Халичень саламби верензе бідеречень. Уйрымақ бұрын Кыжал саламби институт бітерчі, халі перлеше шехінде. Бір күн хулана келсен икке жыман бада керсе тұғырыш. Аржини биде камала кайры. Ырыжын, савындым саламбешін. Хайтемшін, хаваслахмар. Керіде карчек, калас ши, калас мар бек иккелензе выртры, Ундан күшне жылза, чітіреген зазы бағалары. Андрей шук-чухне, сан жинчен үйтре. Адресне пөлместе не те Нимде пілместе терімде. Хыды хурлансам мағырчы. Алмазов, Анна Ивановна жин дұқсан, ништа гайма, ним дума Аман жығайынжы шухыша кайса тачы тачы де аслы урамба анаталла уттарчы. Халінде керегішта кайсанда пур бірлех. Валшыне шуртсем жіне де пажырхибе келінзе бұхмаре. Шынзен сәне земде ана пажырхибе хаваслы мареш, Візен хушынже вал паллаганзене де шырамаре. Паллаганзембе де тіл булашында бұлмаре хуйхыда, күренюде, тарыхуда, кевежуде жерене шурса ярасла ыраттарма бұшларыш. Хуйхыраган шын елебе, валхайын иртне пурнышне, хыжан, ашта мілле яныш сем дуныне тебі яребе азайлме, Шав янышсене вăхăтра тюрлетнне пулсан пулныш мӹнлере каяса әмітреде те булин Ах, Унчухне манапла думала марчче. Вара капла болса тухачче. Анча хепе апла турымда. Капла болса тухря шухышларя вал телейзер шынын яланхи шухышне. Хайын иртне пурнышне аза илме тытынса. Унун пулдарулық нигырласа хажа журналда парике статьяда духнычы. Студентсе мунятне юратса азна Театрда ядыл херенче шуренчух, чух, валхай жіне сем семтін керзе пахтыне туйза савыначы. Асту Анатолий. Чапушна шавырзан ядыр, де чана жемін саланов. Анча халмасов вл азырхаттарыне ғылғына чигешіне хмарчы. Хайневрентні жын тарға чығына. Вл вғытра Анатолий оперин премыш пайне консерваторий профессора земде, композитор земде ырларыш. Анчах ир мухтаны произведений премыш пайын жен малалла иртмере. Тағыш вғытра Алмазов за гайры, Хыйн ысневанни ытлаши жанжа, хыйнехый пызыга хуче, юдажы зените, тузы зенеде, преподаватель зенеде итлеми бульче. Кетмен день композитор зен пуховенже унын шені юрине ишын мареш, Уйрымақ шав пызык та шавлы пухура керхишына зем ушкынен жин тухна перширавшы хыйн хаяр замахибе палырчы. Был Анатолий Алмазов пулдарулықне Автор хевеляны жүмінче шіре жиде пуштайныжын айыпларя, Шамрык музыкант паян епаллы чываш свет поэзине нимвырынне де хумаш, халық тақшанақ парахы жағыларны поэтсіне, Анна Ахматова ба вашлейне пуринчень мала хурать. Вăл Ахматовын настоящую нежность узнаешь, митан адал, адал щаржывым илемеса визине юра Юрыге везем немеде юрықсыр, севещенный ерінзе зұрмалы кевізем. Эбей келене деп чанжан совет композитор чаплак космополит пулмалай. Звезда Ленинград журнализем берге ЦК гларна постановление пледивал. Ихний унжинжень. зен союзне илме юрхла юлдаживал. Сурджик сильбетсе кашкыржы жавхевре оратор. Унсымағы, хашла тарджа Вара алмазыва композитор зензойсіне илме тұқтамала дәреш. Хывырт күренеген алмазыва кувара кипшарбегех туйынчы. Валхыне, талантлы скерне, өттізем, талант сырризем юри шын болны бекінланчы. Бұл жастезе тезе тұрыжаған аслырақ юлдаш семына сазардық тышман бек курна бұшларыш. Вал візем веренсе қаланыне вырына құрашын бұлмаре. Хыйн произведение изіне чунзры юрий юрейтергезе тықашын дезе шутларе. Елдербе ярынны чух ура амансан, Алмазов консерватория уйға яхын маре. Каярах павара, каяшын табыл болмаре. Унда да улжынузем пулны икень. Алмазовын юратны профессор неде, Хевеляныш культури уменчи пущабат тезе іштен кыларны А Аплашта, хютине каймала шак шамрық музыкшын. Пур жердеде шул картлан жим шамрық космополитшын. Адыла кайзы зікмелей. Шук, нужана парын майорамаш. Шубана карлан гинчен тутматырышмалла. Паян пурынмалық шығыр дупма. Музына театр зіне. жы залі зіне үлзе жүреме. Ресторанра кергешіна зем мұқтаныне итлізеларма. Укша керлерін Анатолий ба аламалық париге танго, фокстрот шірже, візіне та залезінше хыйық каларе. Намас. Намас. Мен ғавыл чыва жаджи, тақшан шобадаба, кыва кембе жүрезе, серде бұлдыран яшке шизе скер, тағыш самантра шапла мұн кымылланза, вешкінлензе, гайре. гайры. Үтлағывырт ұқша илме бұшланыйде, Тұрықша әшлеме, вірінме бірақны де, Ебалде зем вишерен тухса мухтанибе ебалданны де, асларақ сен туссен түрі не қылғана чекмезір хайбе хайкелленні де, елдақ бір бұғынза, талантлы жынна тері шулдан пір заячыш. Алмазов шынзен жен канаш ұйтса күшран үгестен именеген скер, нем дума білмезір, шібіре дұқса Шебірде чываш жүрезіне бұғып. Шыне стройка зінже шәне шынзембе паллажып. хуйғы ма сиреп терем. Ағы халвыл, урық шын бұлза, шәне бұзы кеметпе кайла таврынжы. Анжақ, иртніне кайла тавыраймынынде. Шухал нылдына тупма бұлать, шухал вғыда тубаймын. Алмазов Хыйшы бишінчін, үйгенішілі шуғышласа, адал херінчі пәчек сада бірса кече. Күнда Константин Ивановын палығы бұлмала деші. Сатваринчи түпем вырында палық валли гранитран никесхывна. Унжине темле янғы стумла, яштага качы хабар зададыны, Вылхара халыне шлепке, теплине маккентош хушлатса дытна. Пыржа урабибе кытрабышни Сарывырым жүш зем чарзырын Уны Унымінче пір ері фотограф чупкалаза жүрейд. Шын чаплы вырында сын үгерттірейд екен. Алмасов жерінзе күлжіде сатран дұхрем. Адыл херлейде палама жоғылғынным. Малдан жүлзе қына выртны ширан тұршы тұршыбек асфальт сарынам, әліхи евіш карлық вірінне кабыр шуру чул карда дытным. Бульварда чуваш тірриллі лутра демір кардагы жінже тіррірен тәсілі чечек. Чечек еранезем хірребе, икденебе, шамрық шығасем. Алмазов бі пірле жүрейне чухне кунда елдах урхлатшы. Вылвығыда аза елмеліх, эхмен ше шаплы бехлар зайылны. Умра асла адыл жұдал завырдадь. Пристань баденже келен гаян халы хевешні Йывыш сулғыненче канзалыра ганзине, Мышырын йығырақын уткалаза жүрегензине үті жүхне елесіна запах мазыр, Анатолий адыл херебе тывалла утсахы де, юраду жыранен жіне бақсадычы. Барак Иванов паркне тавранчы. Саламби унумын жень, пірреде кайма білмерем. Алмазов палық негізі жеп ажырхи шымылтай дем шаплах темін терлі курнышланса, вешкенлензі тыныне азырғареде, бір хорын хурын сулғынен жисақ аларчы. Тебір бозыба, ақ шаплай үгер, маграджы, хушы янг скачы фотографа. Хыжавындах маккинтошне хубы ши ұрлы ұрдыры. Шлепкел лалыне малалла кытатса жіклері, теприне каяллады Палланы саза алмазыва шардах сиптержем. Вильялов! Чэнжа Анатолий Палак негізішін чешінна. Леже он енелет түрден тұраганскер вұрт кайла жаврынза пықрыде, пір заман тілінже, ундан хаваслан кулгалаза, аллызине саргалаза, картлашка шинчен чупсанже. «Антой Александрович!» Миже жул курманчы, мінле майба күнда, хыжандан ба. Халі жеш поезд шын андым, тере алмазу. Как чацки с корабля на балы пінь. пинь. Вильялов Алмазова ыдалашынчы булас. Анчах Анатолий хывыртсиксе тәчеде, севендерехін кулза алабачы. Леонын тарлана ача ыра тармала ачымарларе. Лежі кыш шеш нығышсая маре. Питкушне піргелендерзе илнине кытарда мардезе, юри фотограф енеле шаврынчым. Эй, маграджа, кафенегірзе заказ парынде, ибір халек бұратпыр. Теревал ер фотографа. Маградж дени шавындах шывыхри кафенегірзе жухальчым. Вериялов шибуже әлі хиллех тірбейлі. Таза, шабах хупкаланмаль мальгерне кужа жимеш. Хыйвыл шаплах шуды сыннышке. Шухыш сыршын, сынран каймаш, шухышлары алмаз күш айын бақса елзе. Кулны жүхне Вильяловын кучезе майынже біргелі енжік нумай бұғынадь. Сымса жииде еріншіклін біргеленед. Сыпкалать пулас. ағалден мар. Вильяловта алмазыва кучайын сыназаларчы. Вăл әлі гына курма сирен пиде хыды кевежечче. Унын пызык талантне Анжы ана шак оныш композиторын пызык булдарулы емары, хитре фура костюме гына Ну, каласа барлі он. Мінлерек бұрын адыргунда, мінле баллықы бар хынар бұр. О, пур неде калас пулзан, целая Одиссея. Хам врене деп, врензе дұқсан мін бұл онда, пұш бұрынзан куш көре пед институт ран врензе духну бульдезетім. Леон коллексым зіне ерінчіклін піргелендер зейлчім. Унда время Учитель зен халя перспективы загавить. Эжіде так себе немін жукран не бекшеш. Ялхужалых институт негедим. Агрохимический отделение. Хубледень Ял хужалық шіне ғалі ұтларақ пықма Развернуться тума бұладында. Ах, умілері кезі Антоль. Ашта жуғалза бұрындын. Иги жылда пір да ямарын. Коллег Алмасов костюме жіне ұмзанулын бұқса, танда жынша бежін ним жүхледе пажырған мазыр ұйтры Алмазов Алмазов үнжіне хавырт бұқса елжеде Куй шертірі. Күйшір жүйізен бұзықланса, Куралза кайрыш. Мен калас хашак сымзыре. Чуралны шыржывыма тунзахлаза шитрім. Тузымзіне, саламбие курас тезе таврындам тези. Ыштан ынландырвыл ман тунзыхыма. Алтайран таврыным, вренмем. Консерваторизыр кун жухальманжын. Тере Алмазов Леон кышшеш кулза илнине азырхаза. Анландам, Әзі мен калашынне. Анжақ сан құрлы ғумана витмеш. Чынғуйхи манжын не неде мар денебек ынланжывыл кулла Анатолий. Барасы зардық тарықса кайрым. Адашрым. Шидеть, кужым ужылжы. Алтайра пер пызық производствора хор кружок не ерце бұдым. Чуваш земде бұрчы, Тілінмелі ұры жінзімбе палашса дослашырым. Нумай шіне юры жырза келдім. Шібірде чываш сен юрізен пиде келешшіш. Хышпірне оперына кірде деп. Оперына жырза білерме әмітлене деп. Анжақ пәлюші делік сірдерек пек чылай не спулать. Юлдаш сенжен юлза гайрым. Мінлі онда Алтайра, ничего беги. жы ғал пірмай Алтай жын жырашы. Тері деле он, шывықранақ вәлтлет сейірдегенлі кап ярзейджі. Сары жуначы зіне татса, мескенчір чрчуна аякала өтірі. Бұрынма булать пеге унда? Шерзем пиде лайық бұл енже. Жазақ пызықышсен пұшлана Консерватория бедерзен, коллег шавындақ кая шудым бұр. Хиріш жалмазов. Канавыл вирялов Амар, хыйнехай әнендерзе галарем. Кундан жамрықсем нумай күшса бұра Чилай хиземдес бұлайды. Вадылны бегезі демлі Алмазов. Сымаға аяққала парчыле он. Тандашын сәне кыштақ не Уш харжи зем хушинчи ере малдан хинчин тарын рахиневал тень азырғаре. Шухышлы жында сындымаш тешінче шүтлезе Алмазов. Анжақ шарламаре. жетре мінлі азапланза не. Үгініне, тұнзықланыне қаласа пілдірешін шейім зана. Есі біре аймын. Ибериксімір, мұйырба егелбеге храсна. Шухыш әмәдемірде пірбек мар берін. Шилюгерні евашран тымарын жейн ытла тура жыну майрақ теші китайзем. Эбе хамашав евышпа таныштарадып. жамыр композитор – Хейбір вғытра халық пұрны жінчен ғайма кайма не аса елсе. Вильялов выл мен калашын пұлныне тавчырза мерім. О, искусство! Музызем! Тереле он Иванов палыкен негізішіне лепықса. не де парын маще, шау музызем. А музызем тенірін, муза любимого сан адресна ыдашынче. Никак пупса бараймарым. Ыштабылхал. Консерваторирей, сірдерейхін өйтір алмазыв. Шав ұлдав жа, шымылтай хер жінжен азада елешін марчы был. Бірі иртні ұзал жерей тебір ғуд вірілдерешін марчы. Консерваторирей дерінға, кафере, акша кафере, буфетчі сыра ішлейді, білдер жевірялов. және подпис суду ачынде, пызык растратажын анна термене хупнам. Пурлыхни сут маладуна. Музы шамданба вреніме врақса буфетчицына кече. ба туслыйм. Куштан бақса кетіре алмазым. Камба? Шавын ешибей? Аякала бақса каларе Вильялов. Шул херенчі пыржавет вал. Кашни ирден жүрен татса елесе Кашни лайық качахай ури ережіне пустарашын шынат. Сывызем шырмада бірақрыным. Юрий өйтірі Алмазов. Выл Вирьялов музы берги хаймен шутланыне тюрех пілдерменіне, волтса каланыне, тем бұдарныне сесрем. Ширма, давно брахса. Керхиші зем подвели. Совузне тюрлеце печет пер, анжак шу урабада жуғырат тезе манран әшреш те иккешіде ташта путланжыш шине шіне, хыйневалли пүртлартны жүхне темле финансовой махинации дуна дезе Те Тепри шыжию сташта дұқсашыван мальгержім. Чиге дыршы ақлартышманам. Шын ажы керек мар, тавырза бұғайман. Пәтірі вараман литература карьери. Качаға хышын каяган сурух пушсыр елныбек, нимсір дырза елдым. И вообще ажавы ебе апаланма кирлех темардерім. Пурбрехмана памятник баращук. Не вушле, эпеде бірік шулгай алла шәкеден бекек булдарна. Ерінсе шуғышлар алмазов. Терес систечішке мана Саланов. Саланов халде авланманы? Авлан жаранаран. Лидия Филипповнана плетенім? Учительница, шавна илже. Пурде авланашым. Пызыкнені баказаков пірлешіш, пәчікнені ташта те алтайра тереш те пирен районда вăлтана пидюрада кит. Музыкалать салам пиде, сана темже жол кетсе жде Кетсе илеймептер булас, кача дугать. Мен даван, тураран турца илеймен. Алмазов тарықса да вұдан елже. Верьялов ына азырхамары. Пүрмен шығыр шывардан да кайла тешші саламбек әлі за техник болмалы візем салановпай иккеже пит шүлях барза кайрыш курны боле хажатра мінлі ырлаш візіне талан теші гына чын де піде пулдарула ішшень ыслышынсем дері анатолий тек вильялов паюна шарчыцал раймазыр уражіне дырза. Унын шыра кучхаржи езем сем азырғаза, Вирьялов шеклензе үкре, хывырт дачым. Шыр жинже шыр жол бұрына ешок, адер тіл бұлны ятпа шағында кірзе шыр грамзы бар Анатолий Александрович. Ебылдатса чинче волтандышне. Тавда буш. Билет льми пристіне Тере алмазов вара, алып амазырақ статран васказа Вериялов, он хышын күшне хессе бұқса, шал ведер чартлатарза зор жеде, музабатне кофейне кірзі Анатолий Анатолий за билет адал херинже, у херінже, улаурамезінже уткалаза жүрері, музейле, картина инже, кинотеатр зинже, сад зинже бүлже. Анжах ништа да пір замантлыға да азапла аза жэнь жен хыдылаймаре. Кашни урам кедезе, кашни журт, кашни жива жына салам бейшінчен шухышлаттарже, иртнине аза Шамры композитор жірінже шенекеве земшлан Алы Алызем рояль патнеле турдынжеш. Алмазов музыку чылшні кірзе духмашу Училище не пиде бұлғанса кече. Ага иге хутлы шуры чул чурт. Шагында Анатолий чун ярынса вешме чуна Асту Анатолий. Искусстве хаш призем шутланы бек шамалмар. Тече ана бір композитор. Анчас сана немле евырлықта анхыраттыр. Чынжын талант евырлық сене шендернин жейн баларад. Эзі чықшы пишеш пулзан! Сана шил шапсаю үйгері. Эзі ымырткайық пулзан, шил зана тада жүлерек шекле, тада вайларақ вешме болыжы. Анатолий шакна азаил жиде үйгінші. Пурде жана мана. Кам әнде халебе. Ымырткайги. Эбе ярынза вешмелі шүлешік леней мерім. Чықчапи, Анжа хебе Щук. Үкмен, саманлыға ғына вешме жарындым. Шиле хереш вешне жух бір заманлыға да шуна тусма юрама жекен. Шил каяла ывыдать. Толя, ачам, эзе ику... Тілінзе де савынза қалар Анна Матвеевна Алмазов коридора кенегеменех. Карчык чылкене бұға жіне хучы де, кача ұдала Сана пашырдан ба кетсілар атып, Пажыр Анна Ивановна падінже бұлдым да. Әзі кілні жінчен мана. Хавжарышке мана нүкі жал. Яшты. Мезірлей ала каясиде инжех юлмары бұлмала. Кашни кунахун батне гайзатыр адап. Анню бадінже бұлдыны. Мінлі левал, Чиберехи. Кингерде секетсе ывынжы бұлінде мандарын. Анатолия нахаяштамын лешуринине кіскен каласа Шивич карчықына итленінжен ұтлара хүй калашмадырышы. Лешхер выл базар енжесен перехинчетел бұлшыте, сымақ майын саншинчен үйтірі. Эбі ана, немінде калама білмерім? Оштан білен шүрі жүрмандағу, үпкелезе илжі Анна Матвеевна. Качы чуне калле күтсе келжі. Рояль калас келеді, Анна Матвеевна. Тер я Анатолий класса кечем. Паллан рояле курзан, унжери тада хыдыра хыратсайлжы. Акшагында салановларачы. Ак Аккунда саланби. Вăлкывак платибечче, Шырыжы ветне пуштавра кышаласа жыхнычче. Пызы тем темчухлле шебешлях. Ышы кымыл паларачы. Алмазов рояль хубльчине уштете, зіне ажашлан бек шамалан сәртінже. Пужы білімре пір савак, пір хурлықлы кәве илемлін янраза кайры. Композитор хэйн шухышызем, зем жінчэн музыка жылхибе калабышлары. Хава сла чалық, шамры әмет тадылны, чундулашны, Пуласлыха ширіп шанзадыны, йылдах шав кевере кашнихыны евер сазы болза шыранчыш. Пианист таврара мін бұрине Ун чун хавалі шекленнебе, куш шршизем пызықланза хуралза гайреш, вырым шыры çуже куш харшизем шинеле сабаланза анче, хавғаланны эдемін ысталы зене парын фортепиано пірле асладебе кірлері, тепле кіслебек шебе шаныраре. Глаза Чималдан Анна Матвеевна алык паден жен иртмезір хыцадыжы. Ундан училищне кеме елні шамрықсем ұжы алық умінші бұғына бұшларыш. Преподаватель земге бұрзадыжыш. Ағы юлашки мнашлан мынашлын яныразашы планжы. Алмазов пушне вәлт сұлза шүшне каялла ұрттыры. Тінекшін земшінелі шаврынза пахриде, ажалла хавасын елкышса күлчі. Браво, Анатолий! Тере палланы композитор, ана ыдалаза, Тарики студент алы жупса Толя, пирин ялзем вал, Эбе ана мен ачаран деп ача жухне шапла бұлдарулычы вал. Хведер палчына ача жухнех мухтачы. Ялдан килні шамрықсыне анландарчы хибірдені Анна Матвеевна. Композитор Итнаран Алмазов тада темешешене кеве рояльбе выляря. Халех манаку произведенізен нотызіне бара. Иран композиторзен союзінже шәне юрызыне итлеші. Санын не дейтлет бір, шинетір захытры композитор. Алмазов ана иквиже юру нотызіне бама бүлже. Анжах нота альбомізем гостиница радері. Композитор хавасланзах гостиницына бұрза, виже юры алжыровне илжі. Унран уйрылзан, Анатолий перхужу урамраут қаласа жүрелі. зен біргі, бірги, опери бірги нумай шухышларя. Ун шухышынчен, саламбисынаря, бірдейде тухма білмері. Юлашкинчен вăл чыдаймаря, почтына керес, пічік шыру шырчы. Саламби, сан зархивелі гунда керхи туйнань сана самантлық адамын аймастып. Егішта, керек камба бұлзан да, әмір сана шешуратса бұрынып. Телейлі бұл, кажар, Анатолий. Конвель Чиневал консерваторий адресіне жерже. Шыру тебір иге далакран, саламби алыне леке. Мэнжін алмазов телейлі хутадығы маржи. Кеске жеревал, чылым күш хупмаса иртерчче. Кепргун ирхине хевел умень, Анатолий Алмазов хузанна консерватория кайры. Парагут шубашкардан иртсе адыл кукринчен паранычинех валтыван хула жіне лепых сабычы. Вара парагут сымси жіне кайсатычы де кетрем. Хевелбе бірле хунку савни савнисына репызықланза, Шудалзағы баржы. Ун илемлі хақлы ятне алмазов савынза да хурланза пр вəшемм сір пышылдадре. Саламби. Саламби. Саламби.